Gavēņa kalendārs kopā ar Radio Mariju Latviju. No Jāņa evanģēlīja 8. nodaļas, 51. līdz 53. pāns. Patiesi, patiesi es jums saku, ja kas manus vārdus turēs, tas nāvis neredzēs nemūžam. Tad jūda viņam sacīja: Nu, mēs zinām, ka tev ir vēlns. Ābrahāms ir miris un pravieši, un tu saki, kas manus vārdus turēs, nebaudīs nāves nemūžam. Vai tu esi lielāks nekā mūsu tēvs Ābrahāms, kas ir miris, tāpat kā pravieši ir miruši? Par ko tu sevi dari? Šīs dienas lasījums no Jāņa evanģēlī runā par miršanu un par dzīvošanu. Attiecībā uz Ābrahama radīšanas grāmatā ir teikts, ka viņš nomira ar piepildītām dienām. Viņš bija sekojis Dieva balsī un atbildējis Dieva aicinājumam. Viņš bija bagātīgi saņēmis kunga svētības un tādējādi nomira piepildīts. Viņa piemiņa turpinās jau 4000 gadus un kalpo par pierādījumu Dieva uzticībai. Ābrahama vārds nav miris, tas joprojām ir dzīvs. Ābrahama piepildītā dzīve liek domāt arī par Jēzus vārdiem, kuros viņš saka, ka ir nācis, lai mums būtu dzīvība un lai tā būtu pārpilnībā. Jo es ticu, ka šajā gavēņa laikā mēs esam aicināti uz divvirzienu kustību. Vispirms pārdomāt par to, kam man ir jānomirst, no kā man ir jāatsakās, kas man ir jāatmet. Šis ir, šis, šī ir šī askezes kustība bet tajā pašā laikā skaidri apzināsimies, ka nomiršana vai atsacīšanās nav pašmērķis. Mēs esam aicināti veikt šo savas dzīves izvērtēšanas darbu ar skatu uz dzīvību, lai labāk saprastu, kas šodien manos konkrētajos dzīves apstākļos manī ir šķērslis dzīvībai. To labi ilustrē līdzība par kviešu graudu. Ja kviešu grauds nekrīt zemē un nemirst, viņš paliek viens, bet ja viņš mirst, viņš nes daudz augļu. Tātad kviešu grauds nemirst miršanas pēc, bet gan tāpēc, lai varētu nest augļus. Tāpēc seko arī šis nākamais posms, kurā varam pārdomāt par to, kam tieši man ir jāuzplauk šajā gaveņa laikā. Kur man ir jāstrādā, lai tie talanti un tās dāvanas, ko Dievs man ir ielicis, varētu nest bagātīgus augļus. Te mēs nerunājam par sevis paaugstināšanu, bet gan par atbildīgu izturēšanos pret to, ko Dievs man ir uzticējis un uz ko mani aicina. Mēs varam lūgt šodien svētā gara palīdzību izgaismot mūsu prātus un mūsu sirdis, lai varētu ar Dievu gudrību uzlūkot savas dzīves. Un es aicinu jūs katru šodien sev uzdot šos divus jautājumus. Pirmais, kam man ir jānomirst? Un pēc tam nākamais, un kurā jomā es esmu aicināts strādāt, lai nestu vairāk augļu. Lūksimies kopā Dieva vadību. Tēvs mūsu, kas esi debesīs, svētīts lai top tavs vārds, lai atnāk tava valstība, tavs prāts, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienascho maizi dod mums šodien, un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem. Un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļauna, jo tev pieder valstība, spēks un gods mūžīgi mūžos. Āmen! Šīs dienas pārdomas sagatavoja māsa Madara. Gavēņa kalendārs kopā ar Radio Mariju Latviju. Radio Marija Latvija ir nekomerciāla radiostacija. Vienīgā tās turpmākās pastāvēšanas iespēja ir klausītāju brīvprātīgie ziedojumi. Paldies par atbalstu!